É. para. Para, para. Aí. a menina faz o movimento. vem que as amigas mostram seu talento. Toda junta nesse mesmo compasso. Ó, ah, mais uma do fiote, a menina faz o movimento. Vem com as amigas, mostra o seu talento. Toda junta nesse mesmo compasso. É mais uma do fiote, tá ligado? para, para a bunda em cima, para, para, para a bunda embaixo, para, para, joga a bunda menina, para, para desse jeito mamar, para, para, para a bunda em cima, para, para, para a bunda embaixo, para, para, joga a bunda menina, para, para desse jeito mamar, para, para, para a bunda em cima, para, para, para a bunda embaixo, para, para, joga a bunda menina, para, para desse jeito mamar, para, para, desse jeito mamar, para, para, para, para, para, tipo, tadazinho. Vem que as amigas mostram seu talento. Toda junta nesse mesmo compasso. Ó, mais uma do fiote, o Vem que a menina faz o movimento. Vem que as amigas mostram seu talento. Toda junta nesse mesmo compasso. É mais uma do fiote, tá ligado? Para, para, para a bunda em cima. Para, para, para a bunda embaixo. Para, para, joga a bunda, menina. É. Para, para, desse tá, tá, jeito, tá, meu amor. Para, para, para a bunda em cima. Para, para, para a bunda embaixo. Para, para, joga a bunda, menina. Para, para, desse jeito, meu amor. Para, bunda em cima, para, para, para a bunda embaixo, para, para, joga a bunda menina, para, para desse jeito é na mão, para, para, para, para, para, para, tipo babazinho, para, para, tipo babazinho, para, para, para, para, Tipo babazinho. up.